Bəli. Əssəlamu aleykum. Aleyhissalam. Şeyx, indi məşğulsunuz, çünki 5 dəqiqə... Ha, buyur, buyur, buyur. Ə, nə demək istəyirdim? Ha, buyur. Deməli, iki gündür bu təkvirtilər bir video buraxılır internetə və Bəli. o video baxarkən bəziləri sizə münafiq deyil. İndi o videoda deyirsiniz ki, Azərbaycan Darül İslamdır və kim başqa şey deyirsə, elə kafir onun özüdür. Bu qurmadır, o qurmadır, köhnə söhbətdir. Onun şey artıq bəyan olunub, zat. Özləri də xavariclər biliblər ki, qurmadır. Hə. İndi prosta ola bilsin kiməsə indi çatıb o. Hə, deməli yalandır da bu. Hə, boş söhbətdir qardaş. Bizə necə edirlər? Məsələn, qırıblar sözləri, oradan düzəldiblər. Bəli. Özə belə şey münafiq demək olar. Münafiq odur ki, Allah qəlbində Allaha inanmayan zahirdə İslam göstərən. Hə, başa Hər şey müvafiq deyərlər. Yox, yox, qardaş, o qurmadı. Yalandı, özü mən neçə dəvə şey artıq aydınlığı gətirmişəm də məsələyə. O sadəcə xariclərim isə o e, dəvətin üsullarından biri yalandır. Yalanla, cürbəcür qurmalarla şey edirlər. Cəmaatı öz tərəflərinə çəkmək üçün. Bu hə. sadəcə onların üslubudur və salam. Allah bilir kimdir, Şəxsini bilinməyən adam düzəldib ona qurmanı dicəyli eləyib və nə qədər adamı çaşdırmışdı ona. Yanaş gözü cavab verəcək və salam. Hə, oldu. Bir dənə belə... Mən deyirəm ki, həmişə, mən həmişə deyirəm ki, lap istəyirsən düşmənin olsun da, lakin düz danış ginən. Mən də tutaq ki, kimsə, məsələn, kafirdən, hansısa bir kafirdən, durub nə gəldə danışım, olmaz. O nə deyib, gərək onu deyək. Sən əgər, məsələn, düşmənsən, kimisə istəmirsən, kimisə düşmənsən, o nə deyim onu demək lazımdır. Amma qurmaq oradan buradan o bəlkə də e, münafiq demirəm, münafiq əməli, əməli nifaqdır və o adam da onu quran. Münafiq yoxsa əməlində nifaq olan odur. Vəssalam. Hə, hə, başa düşdüm. Bir də ona qulaq asanlar hələ şey deyəcəklərə, o dərhal inanmaqla da düzgün deyil. Bir şey eşidəndə, ümumiyyətlə, hətta xüsusən də görəndə ki, qəribə, əcaib bir şeylər, Onu dəqiqləşdirir, və salam. Biz də bu qardaşlara deyirik. Dəqiqləşdirəndə haqq aydın olur, əlhamdülillah. Biz də onlara deyirik də tələsməyin, zəng edin, soruşun. Sadəcə bəzilər istəmir, bəzilər istəyirlər ki, ev olsun, bəzilər istəyirlər belə olsun, ona görə. Amma hələ də yaraş, dəqiqləşdirin, hə, lap. Amma insan, yəni bizdən tələb olunmaq adil olmaq. Həmişə qorxun Allah taala ki, birdən zülm eləyərsən. Ə, hə, baş... Çünki zülm əks, adilliyin əksidir. Və salam. Başa düşdü. Onda bir belə sual verim sizə. Buyur budur. Bəs bizim necə nətərə cavab verəcək? Azərbaycan Darül-İslamda yoxsa? Buna cavab veriblər alimlər. Şeyx Bin Baz, Şeyx Albani, Şeyx Hüseymin, Azərbaycan kimi ölkələrə deyirlər Darül-İslamdır qardaş. Hə. Darül-İslam nədir? Əhalisinə götürürlər, əhalinə. Əhali müsəlmandır və salam, elhamdülillah. Sadəcə xavariclər, o əsas da ixvanlar, etniklər, onlar əsas hakimi yəni tuturlar. Ona görə e, bunu yayırlar, bunu şişirdilər məsələ. Yox, əhalillə götürüləcək bir temiyə deyil. Əhali müsəlman deyil, ora, o yerdir ki, əhali orada müsəlmandır, orada Darül İslam sayılır. Və salam. Bəs Azərbaycanın biyarsı deməli Rafizdə axı. Yox, lap cahildirlər. Rafizdə cahillər müsəlman deyil. Təkfir eləməyib alimlər onları. Hə. Başa Ona görə.